Euh, horduk egun bateko okupazioa bak ez euh, duk arbonan bezala adibidez, fer, bon, goxoak dukene ustez, justo hoi deja que voilà, ez duk hain uh, indartu. Geo, en fait, nahi ginean uh, alde aldiak hori jakutsi, e, aiza preziekin aigutzak e, zumaita aldiz, gai aldi antolatzen ziak, justu ikusteko legian aldeko ze egiten den, eta hor nahi ginen e, aipatua minibat gue, art, gue aldi ne ze, egiten ahaldu, gen okupazioni abeita jenten uh, aksione bat aski aiza dena antolatzeko, eta voilà, hortan nahi ginen txartua minibat, justu ideian aipatzeko. Mhm. un chabon hor egin kin denbo zara bat bat izugu bai. hotz eta ebitu horrek, bo jale, kestitu gentik deskoazatu, eh, bazile hor. Ebe eh, bai, fer ni estonatuik nundian ikusi dut alaik ebi hoi goizuntan lotsa nundian, eta azkenin batutzak, eh, batut, baduk jentea mini bat eta gazte eta ez hani gazte eta alde hotaik jinik uh, goxo duk ikustia. Untsa, eta hortazten izugu baduziela talde bat hoi hartzen ditizena, jinbeita aipatzeko ben mugimentia. Ostia. Ostia, voilà, bai. ostiako kortutzu ebai, hor dokumental bat, eta bat duzu bai eh, jateko, eta bon, voilà, mm. memento bat enigaiteko. Pala. Bai, eta, voilà, eh, problema horren aipatzeko, elhestatzeko, eta jenten kutsatzeko betik uh, eh, padarun bat izaten ahaldu. Lura garen deitiz bat, fite fite, zentako horzide, izenik eman gabe, anonimoki, hola. <laughs> Ebe, etxe huts hainiz baitira eta gero eta gehiago, hor, Siberuan, eta normal atxemaiten, Hora, etxe hutsa izan, izan daitezen uh, bigarren eh, etxeak, eh, edo etxeak hola abandonatuak, fe, utziak hola, eta voilà, nik nahi nuke badakit jende batzuk etxe bat txarkatzen dutela, nahi dute hemen bizi, zen da hemen biziki gurso da bizitzeko, eta voilà, nik nahi nuke izan, izan da din uh, etxe, horiek okupatuak izan daitezen. Eta justoki nor spekulazioen uh, eh, seken uh, eh, hitz ordiak horre egitzen dut ala? ez, baina eh, bai, segitzen dut, dinamika hori interesgarri atxemaiten baitut, eta... Voilà. Bo, be, hunen ez, bigaren etxe bizitza bat horla ha impresioak bat saldu dena, eta... Eta, hala, ez dela, o, bigaren etxe bizitza bilakazena, hal, Jo, hebenko jentek ez beti bizitzeko leku ikuken. Ez pali madi esosan, ez prefosta. Arren horren salatzeko, bai. Eta talde hoi, eba, aspalitik ezagutzen duk, sustengatzen duk, siberoko spekulazioen talde hoi? Eta heben, eta lagun batek aipatu zitea zerbait, ez diat e, ezagutzen bena zerbait ziren irratian eta entzuntiatzat eta egin dutien desmarsia zumeit, eta eta bo, eh, ehuna entako ehuna ados eta beharre holako dinamikak badien e, Zumi talde jente guti, edo, bon, ez, hameste jente biziten lekietan e, ez duk aize aizina jamaitia, bena, bon, hortan agei duk zibu, badiela jente engazatia, bo, beti danik. Unxan, eta bi bahi ez betuk zibu otak ahatze bono, eh? Ez bono, zier esker, behatze betitu bono. Zainia bilakatu zibu unhu, <laughs>